Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Travanje 1971. godine. Na Brijunima priprema se 17. sjednica predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije. Predsjednik predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije Josip Broz Tito odlučio je tu sjednicu sazvati u proširenom sastavu. Pored članova predsjedništva na njoj će biti i partijski funkcionari Republičkih saveza komunista. Sjednica je sazvana u napetoj situaciji. U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj trajalo je razdoblje koje će kasnije dobiti ime Hrvatsko proljeće. U socijalističkoj Jugoslaviji naziv za to razdoblje bit će Maspok ili masovni pokret. To razdoblje reformi socijalističkog sustava u Hrvatskoj počelo je nakon Brijunskog plenuma i rušenja Aleksandra Rankovića, prvog čovjeka sigurnosnog sustava socijalističke Jugoslavije. Reforme su se kretale u dva glavna pravca. Privredna reforma, koja je pored zahtjeva za više tržišta u socijalističkoj privredi tražila drugačiju raspodjelu novca u federaciji, te reforma federacije, koja je zahtijevala veću samostalnost Republika. Svi ti događaji doveli su do napetosti u federaciji. Koliko je situacija bila napeta, kazuje afera koja je prethodila toj 17. sjednici. Središnja osoba afere bio je Branko Jelić, jedan od najpoznatijih ustaških emigranata. Tihomir Ponuš u knjizi Na rubu revolucije, studenti 71. piše. Priča je krenula iz vojne misije SFRU u Berlinu. Sam Branko Jelić i njegov krug bili su zapravo poznati obavještajni punkt koji je uvelike kontrolirala Jugoslavenska obavještajna služba, a Jelić se tada hvalio i svojim odličnim vezama sa Sovjetskim savezom, dakle KGB-om. Osim za izravan kontakt s jednim od najpoznatijih pripadnika ustaške emigracije i bliskim suradnikom Ante Pavelića prije drugog svjetskog rata, Hrvatsko je vodstvo bilo optuženo da preko Jelića izravno i tajno kontaktira sa Sovjetskim savezom, a u pozadini svega je stara priča o uspostavi sovjetske Hrvatske. Hrvatska bi u tom scenariju postala samostalna i potpuno ovisna o Sovjetskom savezu, koji bi uz ostalo prekrojio jugoslavenske granice, a Hrvatska bi mu u znak zahvalnosti za samostalnost dala baze u Rijeci i Mostaru. Jelić je tvrdio da je u kontaktu s Vladimirom Bakarićem i Jakovom Blaževićem. Bakarić je bio vodeći čovjek Saveza komunista Hrvatske, Blažević je tada bio predsjednik Sabora Socijalističke republike Hrvatske. Jelić je još tvrdio da je razgovarao s tri člana Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, te s još nekim funkcionarima grada Zagreba, Socijalističkog saveza i Matice Hrvatske. Koliko god da su te tvrdnje bile zapravo besmislene, cijela je afera bila krajnje neugodna za hrvatsko rukovodstvo. Vladimir Bakarić pokrenuo inicijativu da se pošalje pismo Saveznom izvršnom vijeću. Formalno je u njegovoj ingerenciji bila i vojna i civilna obavještajna služba. 2. prosinca 1970. predsjednik izvršnog vijeća Sabora vlade socijalističke Hrvatske Dragutin Haramija uputio je pismo Saveznom izvršnom vijeću u kojemu je tražio istragu o toj aferi. Utemeljena je komisija na čelu sa Stanom Dolancom, funkcionarom iz Slovenije koji je 1969. izabran za člana i izvršnog biroa Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Dvije godine kasnije Doland će biti izabran za sekretara tog biroa, što će ga staviti na funkciju šefa partijskog aparata. Nalazi te komisije objavljeni su na sjednici predsjedništva CKSKU, održanoj 23. ožujka 1971. Dino Mujađević u knjizi Pakarić, politička biografija piše. Stane Dolanci je izvijestio da je njegova komisija zaključila kako je doista postojala organizirana kampanja s ciljem kompromitiranja vrha SKH izmišljenim vezama s emigracijom. No komisija je zaključila da je izvor kampanje u inozemstvu. Bakarić se na sastanku nije složio s ovim posljednjim zaključkom komisije. Rekao je da je on upravo pokrenuo to pitanje, te da se za njega ne bi zanimalo da kampanja protiv hrvatskog rukovodstva nije imala izvor u Jugoslaviji. Na toj sjednici na kojoj se raspravljalo o toj aferi nije bilo Tita. Bakarić je jugoslavenski izvor te kampanje, a riječ je bila o vojnim i civilnim obavještenim i protuobavještajnim službama, nazvao političkim podzemljem. Prema jednom izvoru, Bakarić je na toj sjednici taj izvor čak nazvao Beogradskom čaršijom, ali onda navodno tražio da se ta formulacija izbriše iz zapisnika sjednice. Kako bilo, atmosfera u jugoslavenskom rukovodstvu uoči sjednice na Brijunima bila je usijana. Uoči 17. sjednice u Ljubljanu su otputovali Savka Dapčević Kučar, tada predsjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, te Pero Pirker, predsjednik Izvršnog komiteta. U glavnom gradu Slovenije primio ih je Edvard Kardelj. Sastanak je loše prošao. U jednom trenutku hrvatskom izaslanstvu Kardelj je rekao treba će maknuti vas i Nikeziće. Marko Nikizić je bio predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, predvodnik takozvanih srpskih liberala. 28. travnja 1971. počela je 17. sjednica predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije. Potrajala je tri dana. Sjednicom je predsjedavao Miko Tripalo, tada član izvršnog biroa predsjedništva SKU. U oči sjednice Tripalo je razgovarao s Titom. O tom razgovoru Tripalo je pisao u knjizi Hrvatsko proljeće. Cijelo jutro prije toga kod njega su bili Kardelj i Bakarić. Našao sam ga u strašnom raspoloženju, nezadovoljna i gotovo u duševnom rastrojstvu. Rekao je da se nalazimo pred kontrarevolucijom, da nitko ne treba imati iluziju da će on postupati kao dupček, već da će on uvesti red u zemlji pomoću armije i da će u svakoj republici naći grupu koja će ga poduprijeti u takvoj akciji. Sjednica je trajala tri dana. Na njoj je govorilo četrdesetak govornika. Tito je počeo sjednicu riječima da nikada nije bio zabrinut kao tada. Trećeg dana sjednice dogodio se najdramatičniji događaj. Savka Davčević Kučar u svojoj knjizi 71. Hrvatski snovi i stvarnost ovako je opisala taj trenutak. Za jutarnje sjednice najednom je ušao adjutant. Prišao mu i nešto šapnuo na uho. Rekao nam je da ga hitno zovu na telefon i da moli kratki prekid. Nismo znali o čemu se radi, ali neki nemir prostrujio je među nama, jer Tito nikad nije napuštao sjednicu dok je trajala. Zadržao se prilično dugo. Nismo se micali iz dvorane, a nije nastala ni neka buka, kako se to zbiva u prekidima sjednica. Sve bilo prigušeno. Razgovaralo se tiho, susjed sa susjedom. Koliko se sjećam, nitko se nije ni digao sa svog mjesta. Čekali smo. Kada se vrati u dvoranu u kojoj se održavala sjednica, Tito je sve prisutne obavijestio da ga je zvao Leonid Brežnjev, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza. Vijest je, kako to piše Davčević Kučar, pala poput udarca malja. Što je dalje Tito rekao na sjednici, donosi Dušan Bilandžić u knjizi Hrvatska moderna povijest. dvije godine zvao me Brežnjev samo jedanput. Dugo nisam mogao dobiti vezu. Zatim sam čuo glasić sekretara Sergijeva. U čemu je stvar, pitam ja. Telefon preuzima Brežnjev. Druže Tito, svakakve se prenose glasine. Informirani smo da se trupe kreću prema Beogradu, da je situacija kritična. Druže Brežnjev, mi smo tri dana ovdje razgovarali, sada smo na završetku. To su sve dezinformacije. Nikakve trupe se ne kreću, niti trebamo upotrebu sile prema unutra. Radimo na konsolidaciji partije. Obistinilo se ono što sam rekao na početku. Pletu se krupne spletke oko nas. Ne zna se gdje je taj čvor zavezan, ali vrijeme je da sad to odlučno presiječemo. Tito je okupljenom partijskom rukovodstvu poručio da bi ako se nastavi ovakvo stanje u zemlji, Sovjetski savez mogao i zaprijetiti intervencijom u Jugoslaviji. Naravno, prema njemu glavni uzročnik te krize bilo je hrvatsko rukovodstvo. Pored toga, 29. travnja Tito je Savki Dapčević Kučar poručio što zapravo želi od nje. Tihomir Ponoš u knjizi Na rubu revolucije piše. Tito je uzeo Savku pod ruku, a s njim je šetao i Jakov Blažević, Savka Dačević Kučar navodi da joj je Tito rekao Moramo napraviti to da u svakoj republici uhapsimo po nekoliko osoba. Savka je njegov zahtjev odbila. Savka je Tita pitala koga bi trebalo uhititi, a on joj je na njeno iznenađenje mirno naveo imena. Petar Šegedin, Marko Veselica, Dražen Budiša, Ivan Zvonimir Čičak i Šime Đodan. U svom tom vrtlogu događaja s početka 1970-ih naći će se i časopis Praksis. Dok su u studentskim demonstracijama 1968. neki pokretači tog časopisa sudjelovali, a neke od njih su studenti izdvajali kao duhovne vođe, u događajima iz 1971. Praksis nije sudjelovao, nije bio dio tog masovnog pokreta. Nakon studentskih demonstracija 1968. dio profesora okupljenih oko časopisa Praksis došli su pod udar jugoslavenskog režima. Drugi udarac Praksis će doživjeti 1971. i nakon nje govori profesor dr. Žarko Puhovski. A drugi udarac na poziciju praksa je suzbivanje 71. gdje su se praksisovci veoma jasno odredili protiv nacionalizma, ali i protiv partije. I tu dolazi jednog potpuno nevjerojatnog e, paradoksa. Ljudi koji su u takozvanom masovnom pokretu, dakle studenti, intelektualci koji su krenuli od desetog plenuma partije dalje, bili neosvješteno, ali negdje u ipak ne baš za Jugoslaviju. Reći da su bili protiv Jugoslavije nije korektno, ali ne baš za Jugoslaviju, su zapravo jačali Jugoslaviju jer su podržavali partiju. Kod praksisa je bilo i praksis je bio stalno od 45. nadalje napadan kao oni koji prikriveno zahtijevaju alternativno političko organiziranje, makar socijalističku stranku protiv kao alternativu komunističkom e, savezu komunista i tako dalje. Dakle, praksis je doživljavan s pravom, iako jako implicitno, u ovom liberalizirajućem smislu koji sam spomenuo, kao orijentacija ka pluralizmu, dok to 81. godine nije bilo. E, tu je u interpretaciji e, koju danas vidimo možda interesantna paralela koja se stalno nameće u odnosu na ono o čemu Marks govori na početku manifesta, kad kaže da sa propašću starog društva propadaju njegove unutrašnje suprotnosti. Sa propašću e, real egzistirajućeg socijalizma, odnosno Jugoslavije, je propala i ta unutrašnja vrst sukoba praksisa spram Saveza komunista i danas velik broj ljudi kaže to sve marksisti, to je sve partija, to je sve udba, to je sve Jugoslavije, to su sve Srbi, to skidamo s dnevnog reda. Nešto od toga se osjetilo 71. 72. Jer je u zagračkom timu praksa bilo nekoliko ljudi koji su srpske nacionalnosti i istina je da je praksis načelno osudio političke intervencije, ali nije branio eksplicitno nikoga od kolega koji su završili u zatvoru, dok je istovremeno za neke slučaje u Beogradu objavljivana izjava recimo za Mihajla Đurića i tako dalje, koji je također bio optužen za nacionalizam i zbog toga išao u zatvor kao i neki u Zagrebu. 1. i 2. prosinca 1971. godine u Titovom omiljenom lovištu Karađorđevu održana je 21. sjednica predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije. Uoči sjednice Tito je u Karađorđevu održao sastanak s proširenim izvršnim komitetom Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Na tom sastanku postalo je jasno da u hrvatskom rukovodstvu postoji podjela na takozvanu proljećarsku struju i struju oko Vladimira Bakarića. Proljećari su bili nešto brojniji, ali Bakarićeva skupina bila je moćnija. Na tom je sastanku bilo jasno da je kraj proljećarskog rukovodstva blizu. On je došao na 21. sjednici. Na njoj je Tito izgovorio ove riječi. Oni, sudstvo i tužilaštvo, čvrsto se drže paragrafa kao pijan plota. I onda obrće taj paragraf na sve strane, nalazeći uvijek ono što krivca oslobađa, a ne gleda na ono suprotno socijalističkom poretku. Ja mislim da treba da idete u akciju protiv onih koji su sada najglasniji, koji vama najviše štete i koji su odavna već zaslužili da budu ne samo izolirani, već i potpuno onemogućeni. Oni se međutim još uvijek šetaju i pišu svašta. Nakon 21. sjednice počelo je razdoblje kada su obje struje pokušale učvrstiti svoje položaje. To je prekinuto 22. sjednicom predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na koje stane Stane Dolancu ime Tita rekao da je vrijeme taktiziranja završilo. Za nedjelju 12. prosinca zakazana je 23. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Na njoj će hrvatsko rukovodstvo, predvođeno Savkom Dapčević Kučar i Mikom Tripalom, dati ostavke. Nakon toga će obračun. Praksis u tom obračunu nije toliko stradao, njegov će kraj doći nepune tri godine kasnije. Službeni partijski stav Jugoslavije ima u sebi jedan pritajni, ne sasvim čak pritajni triumfalizam. Evo, mi smo govorili da ovo što oni rade nije realno, mi radimo jedino što je realno moguće, oni su htjeli previše, sad su dobili ponosu. Naravno, Jugoslavija je podržavala u i Dupčeka i tako dalje, ali zapravo e, je jugoslavensko ostalo bilo zadovoljno jer je čehoslovački model ugrožavao vodeću ulogu Jugoslavije kao zastupnice mekog, ljudskog ili kako hoćete humanog socijalizma. Što se tiče praksisa, veze su bile prije svega sa Karelom Kosigom, koji je bio tu formativna osoba i e, svijest koja se opet pojavila je bila sljedeća. Moramo čuvati što imamo u Jugoslaviji. Imate godinu dana nakon toga kad se dosta napada praksis, manje oštre odgovore u praksisu, jer postoji svijest o tomu da ipak je moguće da se Jugoslaviji neke stvari krenu. Već Tito ima tada 76 godina, nije to tako malo, dakle očekuje se pitanje o Jugoslaviji nakon njega, koja bi mogla biti onda, ne znam, i gora. A s druge strane, nastavlja se trostroka ofanziva protiv praksisa. Direktno politička zato što je praksis navodno a dijelom i stvarno, pozadina studentskog bunta, e, znanstveno-teorijsko-ideologijska, zato što je praksis protiv tržišne ekonomije, dakle protiv reforme, dakle protiv demokratizacije, jer su se počeli kritizirati društvo izobilja i tako dalje, vrijeme kada ga kod nas nema, na osnovi svjetske literature koje se 60. E, godina pojavljuje. I treće, po ovoj nacionalnoj osnovi, koja će se zaoštravati nakon deklaracije u hrvatskom jeziku, kad se postavlja stalno pitanje šta vi e, govorite o tomu, kako to da Gaje Petrović piše, res je sjećam jedne rasprave o tomu, koja nije mislim objavljena, nego je samo e, raspravljano, kako Gaja Petrović piše uslov, a hoće biti hrvatski filozof. Godine 1971. partijsko rukovodstvo u Srbiji predvodili su Marko Nikezić, bivši savezni sekretar za vanjske poslove socijalističke Jugoslavije, koji je 1968. izabran za predsjednika Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, te Latinka Perović, sekretarica CK SKS. Nikezić je bio karijerni diplomat, rođen je 1921. Perović je bila povjesničarka i politologinja, rođena 1933. Oboje su predvodili tako takozvane srpske liberale, skupinu koja je smatrala da jaka i na reformama utemeljena privreda te demokratizacija društva vode do bolje Srbije te bolje federacije. Srpski liberali bili su u dobrim odnosima s vodstvom hrvatskih komunista, koje je predvodilo Hrvatsko proljeće. Bili su im generacijski i svjetonazorski bliski. Nakon obračuna Tita i partijskog vrha s Hrvatskim proljećem i dijelom partijskog rukovodstva kojega je predvodio, srpski liberali procijenili su da su oni sljedeći na redu, da je nastupilo vrijeme neostaljinističke ofenzive. U pripremi obračuna s liberalima Tito je u pomoć pozvao stare kadrove srpskih komunista, poput Draže Markovića, Petra Stambolića, Miloša Minića i Dušana Petrovića Šaneta. Kako su Nikezić i Perović imali potporu u centralnom komitetu, Tito je postupak smjenjivanja pokrenuo u širem forumu, u kojemu su sudjelovali i ovi stari kadrovi i njihove pristalice. Dušan Bilandžić u knjizi Hrvatska moderna povijest piše. Rasprava je počela 9. listopada 1972. i trajala četiri dana uz sudjelovanje 73 funkcionara iz Srbije i obiju pokrajina. Na sastanku prvi je govorio Tito i među ostalim rekao da nisu bili pravilni odnosi između CK Srbije i predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije. Poslije decentralizacije našeg državnog aparata i sistema ostala su mišljenja ne samo kod vas, već i kod drugih ljudi, i to čak rukovodećih, da se i Savez komunista treba u tom smislu organizirati kao što je, recimo, decentralizirana privreda i tako dalje. Mislim da je to bilo pogrešno. Nakon tog uvoda došlo je na red ono što je stvarno smetalo jugoslavenskog vođu. Bilandžić donosi ove Titove riječi. Zašto sad najedanput veći dio neprijateljske štampe u inozemstvu piše o tome da je na jednoj strani Tito, a na drugoj Nikezić? Da Nikezić vodi progresivne struje, a ja sam konzervativac, maltene staljinista i vodim drugu struju. Nakon Tita krenuli su i ostali govornici. Nakon četiri dana rasprave Nikezić i Perović podnijeli su ostavke. Nakon njih ostavke su podnijeli i Koča Popović, vjerojatno najpoznatiji jugoslavenski ministar vanjskih poslova i legendarni partizanski zapovjednik Timirko Tepavac, tadašnji savezni sekretar za vanjske poslove. Zatim je uslijedila čistka. Latinka Perović napisala je da je tada smijenjeno oko 60 tisuća ljudi sa svojih položaja. Kako je ona to napisala, to je bio pismeniji dio srpskog društva nastupilo je doba čvrste ruke u Jugoslaviji. Tu ruku osjetio i praksis. Tada je već jasno zapravo da jugoslavensko vodstvo jedna abstrakcija. Osim Tita, drugo vodstvo jugoslavensko ne postoji, nego republike vode različite političke e, strategije. Ono što je danas velikom broju mlađih ljudi potpuno je tada je u svjetonazorskom, ideologijskom smislu daleko najgora situacija u Ljubljani. U Ljubljani vlada potpuni teror dijamata, još uvijek zihrli društvo e, drže stvari u rukama i Vojan Rus, brat e, sociologa Veljka Rusa, drže potpuno u rukama javnu scenu. Tamo nije moguće da se e, alternativne neke stvari događaju. Njihovi ljudi dolaze sa strahom na Korčlansku ljetnu školu, većim strahom nego smo ljudi iz Skopja, što je danas isto bi izgledalo neobično, a dolazili su iz čitave Jugoslavije. I to je jedna balansirana situacija koja je 71. i 72. se dodatno zaoštrava. 72. godine je profesor Vranicki, jedno od najuglednijih imena iz praksa, postaje i rektor. Dakle, na neki način spada se praksis pridružio ovima koji su pobjedili, dakle, u hrvatski nacionalistički pokret. Nakon Karadžorđeva dolazi obračun sa liberalima u Srbiji, prije toga cestna efera takozvano u Sloveniji. Došlo je do potpunog zatvaranja javnog prostora u političkom smislu, dakle liberalizacijski pokušaj su zatomljeni i praksis tih dvije, tri godine još ostaje kao jedini jako uski, ali ipak egzistentni segment liberaliziranja. To je stvar koja nema direktno veze sa filozofijskom orientacijom, ponavljam opet, čak niti sa osobnom orientacijom većine sudionika, nego je to funkcija koja je praksisu ostala i prihvaćanje kao takav svugdje, osim u Hrvatskoj gdje ga se doživljava kao ipak možete to mirno reći, skupinu agenata srpskog interesa protiv Hrvatstva, jer taj obrazac se proteže od Prvog svjetskog rata nadalje kad se, a vjerojatno prije toga, kad se striktno nacionalistički gleda na stvari. Uz Gaju Petrovića prvi urednik praksisa bio je Danilo Pejović. Pejović je rođen 6. ožujka 1928. godine u Ludbregu, a umro je 4. listopada 2007. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirao je filozofiju 1953. Pet godina kasnije doktorirao. Za asistenta na ocijeku za filozofiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta izabran je 1955. 71. postao je redovni profesor. Godine 1966. Pejović je iza otišao iz praksisa. Nekoliko je verzija zašto je on otišao iz časopisa. Jedno od njih dao je Vladimir Bakarić, stari neprijatelj praksisa. Dino Mojađević u Bakarićevoj političkoj biografiji piše. Na sastanku s makedonskim partijskim rukovodstvom u listopadu 1966. Bakarić se pohvalio da je među praksisovcima nastao lom i da su se podijelili među sobom. Vrh SKH podržao je stoga skupinu oko Danila Pejovića s namjerom da druge rasturimo. Ivan Supek, još jedan protivnik Praksisa, tvrdio je pak da je Danilo Pejović izašao iz Praksisa jer je nazreo da se ispod utopizma Ernsta Bloha krije politički unitarizam i da je zato isključen iz časopisa i da mu je uskraćen normalan akademski razgovor. Pejović je do 1999. predavao na ocijeku za filozofiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Objavio je niz knjiga poput Suvremena filozofija zapada, Sistem i egzistencija, Oproštaj od moderne i Veliki učitelji mišljenja. Pored uređivanja praksisa, Pejović je uređivao književne časopise Književna kritika i Republika. Kao i drugi filozofi i sociolozi oko praksisa, ni on nije došao blizu Jugoslavenske, kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjesto toga, Pejović je 2002. izabran za inozemnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Treba jednu stvar reći, profesor Pejović se izrazito korektno držao nakon rasapa. Ja sam prekasno došao, ne mogu znati kako je bilo vrijeme sukoba njihovih, ali nakon toga ja sam svjedočio tomu i na Ocjegu za filozofiju gdje su Petrović i Kangrga i Bošnjak i Vranicki e, svaki tjedan sjedili sa Pejovićem i u njegovoj javnoj aktivnosti on se nije bavio obračunima sa praksisom, dokazivanjem da je bio pravo i tako dalje, te su stvari naprosto za njega bile gotove. Ali je istina da su praksisovci bili na filozofskom fakultetu i izvan njega doživljavani kao uska grupa. I budući da su, to je logika, to je dinamika grupe, budući da su tako doživljavani, iz njih se činilo usku grupu. Jedan jednostavni primjer, niko od ljudi iz prakse nije ušao nikada u pen klub, jer smatra da u pen klub ulaze hrvatski intelektualci, Eh, osim Vranickog, naravno koji je bio smatran ovako širim čovjekom, bio je zaista eh, na neki način čovjek dijaloga, kako se to voli reći, dakle tolerantan čovjek. A istovremeno ljudi koji nisu uopće ni približno takve radove imali, niti takvu poznatost su bili članovi pen kluba, jer je pen klub bio hrvatski pen klub i tu se znalo kamo ko pripada. I Danilo Pejović i neki mlađi kolege su postali članovi društva hrvatskih književnika E, nikom od e, ljudi iz, e, koji su ostali u praksu to nije bilo ponuđeno. Branko Bošnjak je bio čovjek koji je doista jako zastrožen za dijalog sa crkvom, pogotovo sa katoličkom crkvom. Imao je jako dobre kontakte sa nizom istaknutih teologa i biskupa i njegova diskusija, ona kao što vjerojatno znate, je bila jedna od možda najpopularnijih stvari koji su se u Zagrebu događale. Diskusija Bošnjaka i Škorca koja se održavala u studentskom centru je okupila doslovce 3-4 tisuće ljudi, tako da su preko razglasa ljudi na nasipu željezničkom slušali tu diskusiju. I to je značilo neko otvaranje koje je bilo sumnjivo jednoj i drugoj strani, da kako, ali to nije pomoglo Bošnjaku da bude prihvaćen recimo među hrvatskim knjiženicima. Dakle, praksisovci su smatrani stranim tijelom. I kao ljebičari, i kao ljudi koji su po pretpostavci projugoslavensko orijentirano uvijek je bila veza sa Beogradom jako naglašena, ali sa drugim dijelovima Jugoslavije. I zbog podrijetla nekolicine njih koje nije bilo, eto tako kažemo, Hrvatsko. I to je dovelo, ponavljam opet u toj povratnoj sprezi za toga da su se oni uglavnom i međusobno družili i tako se ponašali. Najveći protivnik praksisa u Hrvatskoj bio je Vladimir Bakarić. Od listopada 1944. kada je naslijedio Andriju Hebranga na mjestu sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske do svoje smrti 1983. Bakarić je bio najmoćniji političar u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, jedan od najmoćnijih ljudi u Socijalističkoj Jugoslaviji. Od izlaženja prvog broja praksisa on je govorio protiv tog časopisa. Prvi je put javno kritizirao časopis i njegove pokretače 1966. Nakon studentskih demonstracija 68. praksis mu je postao neka vrsta obsesije. Krajem lipnja 68. Bakarić je govorio o diverzantskoj aktivnosti praksisovaca. Tada je razmišljao da se u suradnji s beogradskim partijskim rukovodstvom stvori neka intriga koja bi posvađala, kako je on rekao, naše praksisovce s beogradskim. U ljeto 1968. Bakarić je govorio na sastanku organizacije Saveza komunista na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dino Mujađević piše. Zapitao se zašto su se studentski prosvjedi pojavili na filozofskom fakultetu i fakultetu političkih nauka, a ne na nekom drugom, poput pravnog fakulteta ili na tehničkim učilištima. Prema Bakariću razlog je što student na ta dva fakulteta nije orijentiran odmah na našu stvarnost i abstraktno razmišlja o društvenim problemima. Bakariću je bilo dosta diskusije da li je robno novčani odnosi ili ne, budući da je to riješeno. Sve koji misle drugačije poslao je k vragu, barem iz Saveza komunista. Tijekom Bakarićeva govora grupa pristaša Praksisa napustila je dvoranu, pa im je i zaprijetio da će ako treba i ući u bitku s njima. Ali će onda doći do gužve, ne samo zviždanjem, nego i batinama. Nakon tih riječi još je prošlo šest godina do gašenja Praksisa. Točno prije 40 godina, 17. studenoga 1974. godine, Republički savjet za znanstveni rad e, Socijaličke republike Hrvatske, na čelu kojega je bio akademik Ivan Jurković, je obavijestio Praksis da su odlučili da ne financiraju više časopis Praksis, a Dva mjeseca kasnije, sredinom siječnja 1975. godine, je radnički savjet e, štampari Joža Ražanković u Sisku, gdje se praksi tiskao ili štampao, odlučio da više ne može tiskati praksis zbog dugova i zbog toga što zastupa, ali rečeno je to isto, politiku suprotnu interesima radničke klase. Došlo je u tom prilikom do jedne greške. E, neki činovnik u Savjetu za znanstveni rad je greškom kod odluke o zabrani, odnosno odustanku od financiranja praksisa, zabravi na Korčansku ljetnu školu, pa je po nekoj rutini u planu bilo određeno da se za 75. godinu financira Korčanska ljetna škola. Kad su to ustanovili, akademik Jurković koji je bio predsjednik i pozvao mene, ja sam bio prijavljen kao tajnik za iduću tu ljetnu školu koja se nije nikad održala. Rekao mi, slušajte Puhovski, to je očita greška, ja vam preporučujem na tomu ne insistirati, da ćete samo loše proći, nikakvih para ne možete dobiti, vi znate da je partija svoje odlučena, nemojte se praviti glupi. Ja sam rekao, ja ću to prenijeti kolegama, ja mislim da se mi moramo ponašati formalno, mi smo se ponašali formalno, dostavili smo plan izvedbeni kako se to moralo za pare koje su nam trebali biti dostavljene, ali nikad više nikakvog odgovora nije bilo. 21. veljače 1975. godine redakcijski odbor Praksisa je odlučio da se odustaje od daljnjeg pokušaja izdavanja časopisa do daljnjega, jer e, uvjeta nema. Pokazalo se da tih uvjeta nije ni bilo, došlo je kasnije do jedne podjele utoliko što je osnovan Praxis International, u koji su otišli kolege iz Beograda, dakle Mihajlo Marković, Sveto Stojanović tako dalje, osim Životića, profesora Životića i profesorice Golubović. A iz Zagreba nije otišao nitko i mi smo svi bili protiv toga u toj redakciji, osim profesora Rudije Supeka koji je s njima surađivao. Taj je časopis jedno vrijeme sa Habermasom, Bernsteinom i tako dalje dosta dobro funkcionirao, ali isto tako ugašen prije 15. godina. Nakon studentskih demonstracija 1968. praksi se suočio s kritikama da je taj časopis protivnik radničkog samoupravljanja, pristalica etatizma, da je centralistički orijentiran, neprijatelj privredne reforme, protivnik tržišnih i robno-novčanih odnosa te zagovornik višepartijskog sistema. Praksis je tim optužbama odgovorio u broju 4 1968. godine i to na 10 stranica. U prvom dvobroju za 1974. u časopisu Praksis ponovno se osvanula na kritike. Zapravo je bila riječ o preradi odgovora iz 1968. On je čak nosio i isti naslov u povodu nekih najnovijih kritika Praksisa. Poanta je bila pokazati da se te kritike samo rutinski ponavljaju. Ali onda je i sistem odgovorio rutinski. Ukinuta je dotacija praksisu i on više nije mogao izlaziti. U trenutku kad je postalo jasno da praksis neće izlaziti, svi se sjećali jako loše, mogu anegdotu istinitu reći, profesor Kangrega se doslovce rasplakao na sastanku, kad je to bilo e, evidentno. I bilo je ipak više manje svima jasno da je to gotovo, da se to neće popraviti. Mi smo svi govorili postoji mogućnost, ali nismo to vjerovali. Stvari su naprosto se počele zaoštravati na razini sukoba sa nastankom Prakse International, gdje su Glavno kolege iz Beograda se povezali. Jedna skupina mlađih ljudi, studenata, asistenata, docenata je pokušala onda organizirati na Komiži dvije godine za redom nekakvu alternativnu školu osamdeset 81. godine, ali to isto nije puno moglo već je bilo nekakvo liberaliziranje poredka nakon Titove smrti, ali još uvijek nije išlo tako, još uvijek se dogodilo da su objavljivani strašni napadi na e, tu školu, čovjek koji je danas e, veleposlanik i profesor Damir Grubiša, recimo koji je tada bio šef e, Idenotorijskog centra, centralnog komiteta, je objavio jedan, jedan veoma oštar napad e, Gojko Marinković i takvi ljudi za koje to danas nitko ne bi očekivao, smatrali su da naprosto treba se raščistiti sa tim zmajevim sjemenom, kako se govorilo iz njemačke tradicije, praksis opštine i to je značilo da se stvari u tom pogledu ne mogu nastavljati. U Zagrebu je osnovan časopis filozofska istraživanja gdje je bila ta nova generacija koja je trebala voditi Burger, Flego, eh, Nadežda Čačinović, eh, bio sam ja i još nekoliko kolega, eh, Švob i slično, koji je trebao nastaviti tu tradiciju, ali striktnije disciplinarno, dakle više čiste filozofije, manje pričanja okolo, upravo zbog pokušaja da se objavi tekst u filozofskom istraživanju o komiškoj školi, sam ja napustio poziciju glavnog i odgovornog urednika filozofskih istraživanja mi se činilo da mora postojati i mogućnost da se objavljuju takve stvari koje smo obično zvali tada iz filozofijskog života, ali većina redakcije je prihvatila stav da bi to izazvalo nepotrebne sukobe. Nakon toga je došla nova ekipa, u roku od šest mjeseci su se sredstva povećala deset puta i onda je krenula jedna vrsta aktivnosti koja je bila i u onom režimu i u ovom režimu prihvatljiva. Početkom 70. godina u socijalističkoj Jugoslaviji ponovno se otvorilo pitanje uređenja federacije. To je pitanje do duše uvijek bilo jedno od onih u kojima se u Jugoslaviji raspravljalo, ali početkom tih 70. pripremali su se ustavni amandmani, a 1974. donesen je i novi jugoslavenski ustav. U sklopu javne rasprave o amandmanima na ustav, profesor Beogradskog pravnog fakulteta Mihajlo Đurić, inače član redakcijskog savjeta Praksisa, te član upravnog odbora Korčulanske ljetne škole održao je govor na sastanku sekcije udruženja univerzitetskih nastavnika na Pravnom fakultetu u Beogradu. Taj je govor pod naslovom Smišljene smutnje objavljen u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. U govoru Đurić je rekao. Treba biti načisto s tim da je Jugoslavija već danas gotovo samo geografski pojam budući da se na njenom tlu ili tačnije na njenim razvalinama i to pod maskom doslednog razvijanja ravnopravnosti između naroda koji u njoj žive uspostavlja nekoliko samostalnih, nezavisnih, čak međusobno suprotstavljenih nacionalnih država. To je činjenica koje treba smelo pogledati u oči. Što se mene lično tiče, Moram da priznam da žalim što je do toga došlo. Ali ne pada mi ni na kraj pameti da se zalažem za spasavanje po svaku cenu nečega što se ne može spasti i što, kako ispada, u ovakvom vidu ili prividu nije ni vredilo stvarati, Đurić je još nadodao da granice Socijalističke republike Srbije nisu nikakve, ni nacionalne, ni povijesne granice srpskog naroda, te da granice jugoslavenskih republika imaju više administrativno značenje. Ni za jednu republiku Jugoslavije, osim možda za Sloveniju, granice nisu adekvatne. Ovakav je govor Đuriću donio dvije godine zatvora. Tu je presudu donesenu zbog neprijateljskog djelovanja protiv društvenog i državnog uređenja, posticanja i pozivanja na razbijanje bratstva jedinstva, te zlonamjernog i neistinitog prikazivanja društveno-političkih prilika, Vrhovni sud Srbije smanjio na devet mjeseci zatvora. Mihajla Đurića branio je dio njegovih kolega iz praksisa, Gajo Petrović, Rudi Supeg, ali i Ernst Bloch. U Beogradu su se stvari tako posložile da su neki od nosivih ljudi praksisa, prije svega Mihajlo Marković, a onda kasnije i Ljubo Tadić, prihvatili koncept srpskog nacionalizma, da pa će Mihajlo Marković bio jedan od ljudi koji su taj nacionalizam pronosili, čak nekoliko godina, mislim oko tri godine, bio i formalno drugi čovjek, on bio zamjenik Slobodana Miloševića u Socijaličkoj partiji Srbije. To je nešto što je izazvalo naravno šok u Zagrebu. U Zagrebu su pak ljudi poput Rudija Supeka i Kangerge se angažirali u UIDI-u, dakle Drženju za Jugoslavensku demokratsku inicijativu koji je pokušao u zadnji čas i da kako ne uspjelo demokratsku rekonstituciju, rekonstrukciju Jugoslavije, ali i na osnovama pluralizma da kako, ali već je bilo prekasno. Tako da su podjele bile dosta jasne jedna stvar koja je tada mene jako šokirala je da je profesor Gajo Petrović 90. godine prihvatio da bude član Srpske akademije nauka nakon što je puno toga već bilo poznato, iako ne sve. Kad sam s njime razgovarao o tomu, on je rekao, već je bio bolestan i dosta u lošem stanju, on je rekao, oni barem e, shvaćaju što sam ja radio, jer pravo pitanje nije o tomu zašto je on postao član Srpske akademije, nego zašto je nikad nije bio član Hrvatske akademije. Zašto je tih ljudi koji su zaista napravili velike stvari, Gaja Petrović je dalje nakon Žižeka, što god se Žižeku moglo misliti, najcitiraniji filozof iz ovog dijela svijeta iz bivše Jugoslavije. On nije nikad bio ni ozbiljan kandidat za član akademije, što opet pokazuje jednu poziciju o kojoj sam prije govorio, koja je kod njega očito izazvala ogorčenost. On se ni na koji način nije srpsko-nacionalistički e, izjašnjavao, ali je tom gestom pokazao da ne prihvaća neke stvari koje su se u Hrvatskoj događale. A događalo se to da napravo od početka 90-ih se pojavio niz ljudi od Mislava Kukoća nadalje koji su tumačili kako je praksis bio zapravo neka vrst izdajničke koncepcije, a argument je uvijek bio taj što se događa u Beogradu. 24. travnja 1987. godine predsjednik Saveza komunista Srbije Slobodan Milošević otputovao je u socijalističku autonomnu pokrajinu Kosovo, tada sastavni dio Socijalističke republike Srbije, kako bi sudjelovao na partijskom sastanku u Kosovu polju pored Prištine. Sljedećeg dana Milošević je održao sastanak s pokrajinskom organizacijom Saveza komunista, ali se ispred zgrade u kojoj se održavao sastanak okupilo desetak tisuća ljudi, najvećim dijelom Srba s Kosova. Godinu dana prije u posjetim je došao Ivan Stambolić, predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Srbije. Tema tog razgovora bilo je smirivanje stanja u toj pokrajini, u kojoj je izvanredno stanje trajalo demonstracije u Prištini 1981. godine. Srbi iz Kosova smatrali su da su ugroženi i prijetili su iseljavanjem iz te pokrajine. Posjet Ivana Stambolića, predsjednika Republike, nije donio rezultate. Kada je u posjet Kosovu polju došao Slobodan Milošević, prvi čovjek Saveza komunista Srbije, tada veliki je prijatelj, lokalno srpsko stanovništvo organiziralo je velike demonstracije ispred zgrade u kojoj je Milošević držao sastanak s pokrajinskim komunističkim vodstvom. Dejan Jović u knjizi Jugoslavija država koja je odumrla piše. Ne lokalnim političarima, masa je nasrnula da razgovara s Miloševićem direktno, ali je policija pokušala spriječiti taj susret. Reagirala je palicama. Milošević je odmah obavješten o događaju pa je prekinuo sastanak i izišao ispred zgrade. Tamo je čuo ljutite prigovore sudionika protestnog skupa koji su dobacivali policiji ubojice, a njemu govorili da ih policija prebija. Nitko ne sme da vas bije, odgovorio je Milošević prilično uplašen, zbunjen i iznenađen. Ivan Stambolić, kojeg će nakon osme sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije Milošević prisiliti na ostavku, a onda ga 2000. godine dati i ubiti, izjavio je da se Milošević s tog posjeta Kosovu u polju vratio kao drugačiji čovjek. Nakon tog izlaska pred demonstrante, Milošević je pristao na sastanak s predstavnicima demonstranata. Na tom sastanku, nazvanom i noć oporih riječi, Milošević je održao govor od otprilike 2500 riječi. Nije to bio radikalan govor, ali se iz njega dalo naslutiti da će Milošević podržati demonstrante. Nakon te noći oporih riječi počeo je Miloševićev juriš prvo na vlast u Srbiji i pokrajinama, onda i na vlast u Crnoj Gori. S urušavanjem socijalističke Jugoslavije Milošević će pokušati nametnuti svoj plan njezine obnove. S početkom ostvarivanja tog plana počeo je kraj socijalističke Jugoslavije. Kraj te države ostavio je traga i na praksisu i ljudima koji su ga stvarali. U nekoliko internih rasprava je primjerice Gaja Pedorić, a prije svega veoma vehementni Kangrga i Danko Grlić, običavao tvrditi da se Mihajlo Marković zapravo nije sasvim oslobodio dogmatskog marksizma i se moglo osjetiti unutar njih rasprava. Imali smo eh, posljednji sukob o posljednjem broju koji nije nikad izašao, koji sam ja trebao rediti, jer sam ja predložio da se ne objavi tekst Dobrice Ćosića o kulturi i naciji, jer sam smatrao da to naprosto nije tekst za filozofski časopis. I redakcija je, međutim, se dosta bila podijelila u tom pitanju. Međutim, odluka je postala irelevantna, jer broj nije nikada izašao. Ali to plesanje je bilo dio sudbine praksisa. I u odnosu na ljude iz Beograda i u odnosu na hrvatski nacionalizam, ali prije svega u odnosu na partiju i njeno vodstvo. A dogodilo se opet, se vraća na tu frazu iz komuničkog manifesta, da je sad to ispalo sve skupa nevažno, kad je propao stari sustav, sve su to zapravo jugoslavensko, ljevičarsko, socijalički elementi koji su strano tijelo u hrvatskoj tradiciji i kad gledate kako se recimo enciklopedijama i u drugim prikazima tomu piše, to ćete najčešće naći kao formulaciju da se sa nekim odmakom govori da se zapravo pravi utjecaj praksisa na liberaliziranje odnosa Jugoslavije uopće ne uzima u obzir. Prvi broj časopisa Praksis, dvobroj za rujan i listopad, objavljen je 1964. godine. Posljednji broj, trobroj za svibanj listopad, objavljen je 1974. Cijena prvog broja Praksisa bila je 160 dinara ili 60 američki centi. U devetoj godini izdavanja cijena jednog broja bila je 15 novih dinara. U međuvremenu je došlo do još jedne jugoslavenske privredne reforme. Tih 15 novih dinara iznosilo je tada dolar i 25 centi. Prvi glavni urednici Praksisa bili su Gajo Petrović i Danilo Pejović. Kada je prestao izlaziti, Praksis uređivali Gajo Petrović i Ivan Kuvačić. Praksis je u Kembridžskom riječniku filozofije u njegovom drugom izdanju, objavljenom 1999. dobio ovu natuknicu. Škola Praksis, filozofska škola porijeklom iz Zagreba i Beograda, koja je od 1964. do 1974. objavljivala međunarodno izdanje vodećega poslijeratnog marksističkog časopisa Praksis. Tijekom istog razdoblja organizirala je Korčulansku ljetnu školu, koja je privlačila stručnjake iz cijeloga zapadnog svijeta. Škola Praksis isticala je spise mladoga Marksa, dok su dogmatski marksizam podvrgnuli jednoj od najjačih kritika. Razlikujući Marksove od Engelsovih spisa, ističući alijenaciju i dinamičko poimanje ljudskog bića, ona je pridonijela većem razumijevanju međusobnog odnosa između pojedinca i društva. Svojim je inzistiranjem na Marksovu pozivu na nemilosrdnu kritiku škola naglašavala otvoreno istraživanje i slobodu izražavanja, kako na istoku, tako i na zapadu. Za vrijeme svog izlaženja praksi se etablirao u najznačajniji i najugledniji društveno-humanistički časopis objavljivan na području Jugoslavije. Nikada prije, a ni do dan danas, nijedan drugi časopis koji izlazi u Jugoslaviji i državama nastalim raspadom te države nije privukao toliku pozornost i toliko ugledna autor. I nakon prestanka izlaženja, praksis i ljudi koji su ga uređivali i u njemu objavljivali nastavili su privlačiti pažnju. Samo ona više nije bila tako pozitivna govori profesor doktor Žarko Puhovski. Unutar zemlje se dogodilo to da su s nacionalističke strane praksis naprosto odbacili, da u novoj generaciji filozofa većina se orijentirala na neku drugu stranu, a da je prije dvije godine e, se pokušao napraviti jedan skup, pokušao napraviti jedan skup na Korčuli koji je trebao se vratiti praksis u Korčanskoj vjetnoj školi u organizaciji jedne njemačke, jedne njemačke zaklade. Međutim, ispalo je veoma čudno da nisu ni obavijestili o tomu jedinu dvojicu tada živi članova redakcije praksa, to su bili profesor Kuvačić i ja. Ja sam naravno došao mlađi, ja sam bio samo zadnje dvije godine, nisam bio pravi praksisoc, ali sam bio zadnje dvije godine član redakcije. Nas nisu ni obavijestili. A e, istovremeno su referate imali ljudi koji su završili hrvatske studije, a hrvatski studiji su Tuđmanovim eksplicitnim riječima, osnovani zato što nisu se željeli baktati time da se riješe praksisovaca sa ocijeka filozofije sociologije na filozofskom fakultetu i na povijesti jedne druge skupine koja se njemu nije sviđala kao povjesničaru ili kvazi povjesničaru, e, to je bilo eksplicitno navedeno. Dakle, stvari su se na neki način pobrkale. S jedne strane zgodno da ljudi koji su prošli kroz socijalizaciju akademsku u tako jednoj neobičnoj instituciji kao što su Hrvatski studiji ima interesa za praksis, a s druge strane e, je možda za ljude koji su preživjeli to u moralnim kategorijama dvojbeno. Moralne kategorije na stranu, kad ljudi umru, one su sigurno manje važne, iako nisu nevažne možda, ali e, intelektualno gledano objektivno se može reći da je utjecaj u našoj filozofiji razmjero mali, da ima dosta malo radova koji se bave praksisom, osim onih prvih godina kad je trebalo dokazivati da su to izdajice, i da je neobično to što ova nova generacija koja sebe smatra radikalno ljevičarskom izgleda pokušava sve početi iz početka i onda naravno ponavljati vjerojatno neke greške ranih generacija. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.